і що напився через те, що його залишила Ірина. І стало йому моторошно. Хотілося кудись сховатися, але не було куди. Враз знову згадав домівку темні вікна, темні назавжди, порожні, як льох квартиру і в ту ж мить твердо вирішив туди не повертатися. Майнула думка не повертатися нікуди, але вона була нечітка і не зрозуміла йому самому. І обійняла душу дивна пустельність. Все віддаленіло, все здавалося непотрібним, а він сам споглядав збоку власну непотрібність. Був випадковим отут, серед пасажирів, які кудись поспішають, на перехресті людських доріг, що ведуть до нещастя, чи й не ведуть нікуди, тобто ведуть до одного кінця, до однієї межі. Думка саморозвивалася, посувалася кудись, а з нею посувався він сам вона випередила його і показала йому майбутнє. Завтра буде ще гірше, ще страшніше. Йому потрібно пережити відлучення від колишнього життя, переїзд, вростання в новий світ. Але саме це вростання, позбавлене сенсу, він буде кожною клітиною тіла почувати муку, буде волокти себе по життєвих гонах, не знати для чого. І яка різниця? На десять чи двадцять літ раніше чи пізніше прийде до чорної межі? Ще вчора це мало значення. Коли б з ним щось сталося, захворів невиліковно, то й тоді б страждав непомітно, аби поменшити болі іншій людині. А тепер? Тепер для чого? Звичайно, це від нього не залежить. Він волоктиметься по визначеній борозні далі і далі аж до старості, до жалюгідної самотньої старості, склерозу та подагри. Думка про безглуздість життя вразила його. Така вона проста і вразила найдужче тим, що раніше була немислима саме немислима для нього. Кінець один для всіх, для всіх людей. Ось що найстрашніше в світі. Нікому немає рятунку. Навіть їх не порятує любов, бо вона сама скінченна, смертна. Якби навіть людина знайшла безсмертя, але тільки безсмертя, вона все одно б не захотіла жити вічно. Бо смертне щастя, воно не може існувати у безсмертному серці. Він немов опускався кудись, занурювався глибше і глибше і не боявся того. Тільки було йому дуже сумно і чогось шкода. З відчуттям, що знайшов, відкрив для себе щось велике, Василь Васильович вийшов на перон. Він навіть зверхньо усміхався до пасажирів, які трапилися у вестибюлі, адже вони нічого не знають, хоч і намагався приховати зверхність за суворістю і зосередженістю навіть вдавав, що кудись їде, чекає поїзда. На пероні було безлюдно. Двоє пасажирів, чоловік і жінка, з чемоданами перебігли колії. Кілька чоловік ховалося за виступом, мабуть, очікували поїзда. Та трохи осторонь, неподалік від багажного відділення, притулилася парочка солдат і дівчина. Мабуть, прощалися. Василь Васильович усміхнувся і на парочку. Вони теж нічого не знають. Але чого він вийшов на природу? Що йому тут робити? Поїде він завтра.